gostando, gostou gostando. Mano, tá vendo essas ideias, mano? Tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. <laughs> é, viado, você tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, mente. bom, bom, bom, bom, bom. Mas só que a profissão das minas é. Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, Ela vai quicando, bum, bum, bum, bum, bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando, bum. Ela vai sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum bum, bum, bum, bum, bum. Vem, vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, bum, bum, bum, bum, bum. E a partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Vou ter que assumir que tu é foda. Vou ter que assumir sabe que tu é foda, que tu é braba. Cai jogada de bunda toda recalcada para. e como que ela tá gostando? Olha Maria jogando a bunda. Olha a Calinha jogando a bunda. Olha a Fernanda jogando a bunda. Essas meninas tão doidas e malucas. Essas meninas tão doidas, maluca. Tá, ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater. Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater. Ela joga a bunda pro alto e cai no gosto e no DG. Ela joga a bunda pro alto e cai no gosto e no DG. E como que ela tá gosta? Que isso, não? Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum, bum. bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Abusadamente abusadamente. Aumenta, aumenta essa porra aí. É tudo na conta, vai. Bom, boom, boom.